القسم الرابع Dördüncü kısım اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ İyiliğe vesile olan onu yapmış gibidir. اَزْزَيْتُ fil الْعَج۪ينِ la يَضِيعُ Hamurda yağ kaybolmaz. غَلَّ yeden مُطْلِقُهَا Eli serbest bırakan onu esir alır. İnsan iyiliğin kölesidir. El-kelamul latifu yeftahul bâbel hadid. İyi, güzel söz demir kapıyı açar. Seyyidul kavmi hadimuhum. Toplumun efendisi ona hizmet edendir. Men yezra'ul ma'ruf yahsudu şukur. İyilik eden iyilik bulur. El minnetu تهدم الصنيعة بشككمك إيلي يكر الأدب مال واistikmaluhu kemal. Edep bir servettir. Onu kullanmak ise olgunluktur. La tahqiranna min el ma'ruf şey'a. Yapılan hiçbir iyiliği küçük görme. El hasedu cerhun la yabra. Haset iyileşmez bir yaradır. Semmin kelbek ye'kulk. Besle kargayı, oysun gözünü. Bereketul umri husnul amel. Ömrün bereketi iyi ameldir. Men la yahdimu la yuhdem. Hizmet etmeyene hizmet olunmaz.'' İkramul meyyiti defnu. Ölüye ikram defnidir. Men yezra'ş şevk la yahsud bihil anab. Diken eken üzüm deremez. Kötülük yapan iyilik bulamaz. El ilmu fi's sigari ken nakşi alel haceri. Vel ilmu fil kiberi ken nakşi alel ma'. Küçükken öğrenmek taşa yazmak gibidir. Yaşlıyken öğrenmek suya yazmak gibidir. قَدْ تَحْلُبُ الضُّجُورَ الْعُلْبَ Öfkeli deveden bir kap süt sağabilirsin. Kötü huyludan beklenmedik iyilik görebilirsin. El-ilmu hayatul kulubi minel cehel ve misbahul absari minel zulme. İlim, cehalete karşı kalplerin hayatı ve karanlıkta gözlerin ışığıdır. El-Kitabu Camiatul Menzil Kitap evin üniversitesidir. Afetul ilmin nisyan İlmin felaketi unutmaktır. Fi sa'atil ahlaki kunuzul erzak Rızkın hazineleri güzel ahlaktadır. اِرْضَاءُ النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكْ İnsanları razı etmek ulaşılmaz bir hedeftir. مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ طَالَ هَمُّهُ Himmeti yüksek olanın kaygısı çok olur. الْبَطْنُ لَا تَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ غَيْرِهَا Başkasının ekmeği karın doyurmaz.''